Sova Info. Rektorica za studije i studente, profesorica Pravnog fakulteta Sanja Barić, gostovala je danas na Radio Rijeci gdje je pričala o rodnoj ideologiji vezanoj uz Istanbulsku konvenciju. Naime, nakon prošlotjednog prosjeda protiv konvencije održanog u Zagrebu, odlučila je pojasniti o čemu se zapravo prosjedovalo, te kako problem zapravo uopće ne postoji. To su dvije odvojene i konceptualno i pravno, dakle dvije odvojene stvari. Međutim, čini mi se da <laughs> zapravo je potpuno jasno kako određeni ekstremni krugovi des neprovinjencije i nažalost potpomognuti jednom strujom unutar katoličke crkve E, inzistiraju na povezivanju svih pitanja koje se tiču prava na privatnost e, u najširem smislu seksualnih sloboda, u najširem smislu seksualnih praksi, dakle i upravljanja vlastitim tijelom i u odnosu na pobačaj i u odnosu na nekakve odnose u obitelji. Želim vam zapravo reći da oni to sve povezuju u jedan zajednički pojam rodne ideologije i onda se boje protiv tog bore, protiv tog jednog čudovišta koje u stvarnosti ne postoje niti je konceptualno, niti niti je sadržajno, niti je pravno povezano. Komentirala je i najavu ministra zdravstva da će u izradi novog zakona o pobačaju sudjelovati katolička crkva. Država je svjetovna i mora organizirati zaštitu ljudskih prava na razini suvremenih država. Dužna je uzeti u obzir pravo na privatnost, pravo žene na samoodređenje i odlučivanje o svom tijelu, što je Ustavni sud i naveo u ocjeni postojećeg zakona. Noć filozofije druga je po redu manifestacija u organizaciji studenata Ocijeka za filozofiju koja će se održati sutra u predavaoni 402 na Filozofskom fakultetu. Ovoga puta manifestacija će ugostiti asistenta Viktora Ivankovića koji će održati predavanje muljaža i dužnosti odgovornog filozofiranja i gošću s pravnog fakulteta, studenticu Moniku Podhorski, s predavanjem Generalna i specijalna prevencija u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. Manifestacija započinje u 20 sati i 15 minuta, a ulaz za sve je besplatan. Klub Mladih Rijeka organizira odlazak na 25. smotru vina u Gračišće. Smotra se održava na uskrsni ponedjeljak 2. travnja, a polazak iz Rijeke je u 8.40. Povratak iz Gračišće je prema izboru posjetitelja u 22 ili 23 sata, a prijaviti se možete u prostorijama Kluba Mladih za cijenu od 80 kuna. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima, ali možete očekivati i suho i sunčano vrijeme ako nam se nebo smiluje. Temperatura od 7 do 12, a popodne se zagrijava do 16 stupnjeva, pa zato obucite kratke rukave, ali ponesite i kišobran. Sovu Info uredila Maja Krištafor. Slušali ste Sovu Info.